Alman aksanı. Bildiğimiz anlamda stüdyo sisteminin kurucuları arasında başı çeken grup, Hitler rejiminden kaçan ve çoğu Yahudi olan Alman vatandaşlarıydı. İkinci Dünya Savaşı Hollywood için gözden düşmesi zor bir ilham kaynağı ola geldi. Dolayısıyla Alman aksanının Amerikan filmlerinde önemli bir motif olmasında şaşılacak bir şey yok. Söz gelimi neredeyse her zaman mizahi bir etki için kullanılan Fransız ya da Alman aksanlarının aksine Alman aksanı karmaşık bir motiftir. Ticari nedenlerden İngilizce çekilen 2. Dünya Savaşı filmlerinde bu aksanı zaman zaman iyi göçmenler, genelde ise kötü naziler kullanıyor, aktarılan duygu da buna göre değişiyordu. İyi göçmenlerin en ünlüsü Casablanca'nın İngilizceye alışmaya çalışan çiftidir. Very nice idea. <laughs> to America. <laughs> to America. to America. Liebchen, äh, sweetness hat. What watch? Ten words. Such much? You will get along beautifully in America. Alman aksanıyla özdeşleşen ilk aktörler Peter Lore ve Marlene Dietrich oldu. Aslen Macaristanlı bir Yahudi olan Lore, kariyeri boyunca Amerikalı gözler için Almanlığın ifade ettiği tüm yabancı ve tekinsiz şeylerin bir sembolüydü. Zaman zaman bilhassa abartması istenen aksanı bu resmi tamamlıyordu. Yeah, yeah, this is Peter Lorre speaking. I couldn't resist the temptation to call you. I just read of your new picture that you're to make. Oh, that's very nice of you. Thanks for your interest. Oh, I thought you were magnificent in M. What character are you going to play in? Oh, it's the most unusual story. You know, it's a great love drama. İlk İngilizce rolünü Alfred Hitchcock'un 1934 yapımı Çok Şey Bilen Adamında oynayan aktör, Nazi rejiminden kaçıp geldiği Hollywood'da Nazi öncesi Almanya'da dolaşan sıradan kötülüğün sembolüne dönüşecek ve yaşamının sonuna dek sınırlı bir skaladaki rollerden kurtulamayacaktı. Sadist, tekinsiz, asosyal, patolojik, korku ve tiksinti uyandırıcı kötüler ya da bu tiplerden türeyen karikatürler. Anything else, sir? Yes, we, we want to play a game. Sort of a game. A game? Oh, yes, sir. Now, let's see. I need four things for it. I need some, uh, some nails. Some nails, yes, sir. A hammer. A hammer. Then I need uh, a length of good strong cord and uh, a chopping knife. Oh, a what, sir? Chopping knife that you can borrow from the kitchen. Uh, a real chopping knife? A butcher's chopping knife. It's part of the game. I mean, uh, that mightn't be too easy, sir. They're going ask why. They'll probably say, well, they say a chopping knife don't go too good with martinis. You're not going to tell me that at half past eight in the morning there will be a chef to ask many questions, will there? No, sir. Savaş boyunca cephede müttefik askerleri neşelendirme misyonunu edinen ve paradoksal biçimde bir Amerikan kahramanına dönüşen Kalburüstü Prusyalı bir aileden gelen Malne Dietrich ise androjen ve kışkırtıcı cinselliğine rağmen büyük bir sempatiye mazhar olmuştu. Belki de Alman aksanı kadınlarda erkeklerde olduğu kadar tedirgin edici değildi. Sonraki yıllarda Arnold Schwarzenegger meşhur aksanıyla büyük bir yıldız olmakla kalmayacak, Kaliforniya valiliğine kadar yükselecek, kendisinden öyle beklendiği için zaman zaman daha bozuk bir aksanla konuştuğunu da ifade edecekti. Beyaz perdenin en çarpıcı Alman aksanı ise onlarca belgeselde hayatın anlamını arayan Werner Herzog'unkidir. Pek çok paradiye konu olan kendince bir hayran kitlesine sahip olduğu bile söylenebilecek Herzog dış sesi Alman aksanı ile aktarılabilecek duyguların sonunun olmadığını gösterir. Bazen şeytanın, bazense Tanrı'nın sesi olarak. Yazan Evrim Kaya